Takaici ga fassarar a cikin harshen Hausa kuma kamar da muka ji kutuba tana magana ne akan yadda ya kasance ko yadda ya kamata musulmi ya kasance bayan watan Ramadan ya shuɗe kasancewar yau ɗaya ga wata na Shawwal bayan mun kammala ibadar azumin Ramadan daga jiya muna fatan Allah madaukakin sarki ya amshi dukkanin ibadunmu bayan godiya ga Allah da ya gare shi da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kutuba ta ci gaba da cewa bayan haka ya ku bayan Allah ji tsoron Allah hakikanin jin tsoron Allah ku sani cewa ɗan kasuwa da ya samu sa'a ta shiga kasuwancinsa ya shiga da kudinsa sannan kuma ya ci wurin wannan kasuwanci ko shiga shi cikin wannan kasuwanci ya saya kuma ya sayar duka yana neman ya samu riba ne mai yawa sani cewa bayan watan ramadan ya ƙare to hakika allah maɗaukakin sarki ya sa mana wani lokaci ne wanda ake kwasar lada a cikinsa kamar ɗan kasuwa ne ya samu damar zuwa kasuwar shi yana da kuɗin shi kuma ya samu damar sayan abin da zai saya kuma ya samu riba mai yawa to kamar haka yake ga wanda allah maɗaukakin sarki ya kawo rayuwarsa a cikin wannan wata mai albarka wanda ya wuce na ramadan sannan kuma ya kokari ya aikata abin da ya kamata a cikin wannan wata baya haka ya ku bayan allah hakika yana daga cikin alama na cewa mutum ya dace da abin da ya aikata na cikin wannan wata a fili yake ne mutum ya kasance yana aikata ayyuka na alkhairi bayan wannan wata wannan wata na ramadan ya zama ya yi tasiri a cikin ayyukansa kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya ce kutuba alaikum siyamu kama kutuba alal na min qablikum an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta shi ga waɗanda suka zo kafin ku la'allakum tattaqun don ku samu takawa kenan ashe makasudin wajabta azumin dan shi azumin ya ƙara mu takawa Shi ne ya kara mu tsoron Allah ya sa mu nisanci abin da Allah ba ya so mu lazumci abin da Allah yake so duk wanda ya kasance halinsa na alkhairi halinsa na tsayuwa akan dokokin ubangiji sun ci gaba bayan wannan Ramadan din to wanda yana nuna dalili ne da ke nuna cewa ayyukansa da ya a cikin Ramadan an amshe su Allah ka sa amsha kyau idan kau sannan kuma wannan yana nuna kasuwancin shi yayin riba ma'ana aikin shi da ya cikin ramadan amma wanda ya kasance bayan wannan wata na ramadan sai ya koma kamar irin halinsa na baya kamun zuwan ramadan da ayyuka waɗanda ba su dace ba kai ko baya ma muna da aikinsa sama ma da aikin da yake a baya wani ya zubinna ya koma cikin ayyukansa na sabo da nisantar ɗa'a ga allah maɗaukakin sarki da yin abubuwan da allah ya haramta sannan ya bar abubuwan da suke wajibi kamar a ce ya bar mayin sallah ko kuma sai jahi jahi yake sannan bai zuwa jam'i da kawo duk jam'i da shi ake yi to hakika wannan fa yana nuna ayyukan da ya na bayan nan ban samu karbuwa ba ga Allah maɗaukakin sarki muna roƙon Allah maɗaukakin sarki kada ya samu a cikin addu'ar da manzan Allah ya yi da shi da mala'ika Jibril wanda manzon Allah yake cewa amin bayan mala'ika ya yi addu'ar zan Allah ya ba mu labari a cikin hadisinsa ingantacce ya ce lalle mala'ika jibril ya zo wurinsa ya addu'a ya ce duk wanda Allah ya kawo rayuwarsa a cikin wata ramadan sannan kuma ya kasa yin wani aiki ya kasa yin wata hoɓasa da zai yi wani aikin da Allah zai kalle shi har ya gafarta mashi wannan kuma har kuma ya samu kanshi ya shiga wuta mala'ika jibril ya ce kai wanda Allah ka nisantar da shi daga ramar ubangiji manzan Allah ya ce amin a ya ce manzan Allah ka ce amin manzan Allah ya ce na ce amin to kun ga wannan yana nuna cewa ashe mutum ya riski watan ramadan har ya kammala azumin kuma ya hito daga baya ci gaba da ayyukansa na asha waɗanda da ramadan ɗin ya sa ya bari yanzu kuma ya koma cikinsu to hakika wannan yana nuna ayyukansa da ya yi na bayan nan fa akwai alamar tambaya cikinsu don ita sallah kamar yadda Allah ya faɗi inna salata tanhalil fahsha'i wal munkar ita sallah ba karan kanta ita da tana hana ayyukan alfasha da abubuwan da Allah bai so to cikin kaw ramadan bai yiwa a ce ga ya kai azumi ko ba kai sallah ba kai balma malamai suka ce ita ce aiki mafi yawa a cikin watan ramadan nan na sallah kenan gure nan to kuma a wayi gari a ce mutum ya gama ramadan kuma ya durbe kuma cikin ayyukansa na sabo hakika wanda yana nuna cewa aikinsa akwai alamar tambaya baya ka ya ku bayan allah ina ku da ci gaba da ayyukanku na da'a waɗanda ku kasance a cikinsu a cikin watan ramadan sannan ina jin hankalinku ina jan kunnanku kan ayyuka waɗanda kuka bari waɗanda ba su da kyau a cikin watan ramadan kada ku koma kuma a cikinsu ku koma a ruwa Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal allazina amanu ya kodan suka yi imani tubu ila Allah tawbatan nasuha tuba ga Allah tuba ta hakika ma'ana tuba da ba a komawa zuwa ga zunubai, kada ka zama ka tuba daga aiki a Ramadan amma kuma in Ramadan ya wuce kuma ka koma kaga wannan baka yi tuba ta hakika ba da haka kada mu kasance irin haka ya ku bayan Allah hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sama ramadana sun ba atba'ahu sittan min shawwal duk wanda ya azumin watan ramadan sannan kuma ya bi shi da guda shida a cikin watan shawwal ka annama sama dahar wannan kamar ya azumci dukkanin shekara ne ma'ana za a rubuta mashi ladar kamar ya azumci duka shekara ne da haka ya ku bayan Allah mu yi iyakacin kokarinmu mu ga cewa kamun dai wannan shawwal din da muke yau kamun ya cika talatin din shi to ko da ba jere ba ko da in yi ɗaya in huta kwana ɗaya kwana biyu kwana uku in ƙare in huta in yi huta in dai azumi shidda cewa su ne waɗanda ke bima ramadan ma'ana wannan azumin akwai alkhairi cikin shi kwarai duk da cewa an baro ramadan yanzu an ɗan sha wahala to an ɗan huta sati ɗaya babu laifi kuma a ci gaba da wannan azumin ko babu laifi a yi a jere ko a rika yi ana hutawa kan dai mutum ya bari watan ya wuce ya azumci wannan wannan akwai alkhairi kwarai Allah madaukakin sarki ya ba mu iko aiwatar da haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu da rike ayyukan mu da alkhairi da muka faru a cikin watan Ramadan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimaka mana da barin dukkanin ayyukan da muka bari a cikin watan Ramadan waɗanda ba su da kyau wannan kusan ita ce fasara hudu guda biyu da fatan Allah madaukakin sarki ya amshi ayyukan mu na alkhairi da muka aiwatar a cikin wannan wata na ramadan na daga salloli da addu'o'i da sadakoki da sauran al'amura da suka shahi kusancin allah ko neman kusancin allah a cikin wannan wata na ramadan da ayyukanmu da muka aikata a cikin wannan rana ta sallah muna roƙon allah madaukakin sarki ya shi ayyukanmu sannan muna addu'a allah madaukakin sarki ya kama da zaman lahiya a cikin wannan ƙasa cikin wannan jiha tamu mai albarka sauran garuruwanmu na musulmi allah ya kai zaman lafiya bukatocinmu na alkhairi Allah ka biya mana waɗanda suka riga mu gidan gaskiya na iyayenmu da ƴan uwanmu Allah madaukakin sarki ka jikansa da rahama ko kuma idan lokacin mu yayi Allah ya sa mu cika da imani Allahumma inna al wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikeen wa dammir a'da ad-din wa sur ibadak al-muwahhidin bi rahmatika ya rahmar rahimin ya rabbal alamin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين